Wira swara kula niku lek njogo kesopanan, guyue diatur. Nyecel sampean. Ayo. Ayo guyu. Ha ha ha ha. Ayo guyu. Ha ha ha ha. Seta Dik, guyu enek nadane kocok jajan. Guyu ya laras. Guyu ha ha ha. Terus kene iki lak guyu enek lucu. Ha ha ha ha. Yo ngono wae. Guyune wong seni ngono kuwi. Ya ora kuwi yo. beda oh. karo guyu ya rena-rena lho dik apa ya nek guyu tenan tenan nek guyu pantes pantes pantes pantes nek guyu ngece ngece lak sing tenan piye pak guyu tenan iki pamane dagelan lucu <laughs> tenan tenan jangkrik percel Bunyi apa kalau dia kancane tak becok cengelmu tenan kowe malah. Jangkrik maksud seneng lho wong kok lucu ngono. Kuwi <laughs> anu lucu tenan, anu guyu tenan. Guyu pantes pantes. Pantes. Pane, lho omong-omong piye Oh. oh, ngono ki pantes-pantes. Nggih. Ki pantes-pantes. Ah. Terus lucu ngece ya nek. Dagelan lucu no. Wah, wah, Ha ha. Kuwi kudu ngidoni. Lek ngono ki ora mung guyu, Mas. Tembung aduh ki yo renorno lho. Aduh. Wong konotasine lek aduh ki mesti nek loro. Loro. Ning kalau mongso enek aduh. Loro. Aduh, ngono ki loro tenan. Loro kesandung umpamane mlaku. Aduh, aduh. Nah, ya akrek yudoi gitu, eh. ngono. Kuwi lara, kuwi lara. Terus anak aduh gumun. Aduh apike. Aduh. Be be be be be be. Aduh. Asa asa asa. Be be be be. Iya, iya, iya, iya. Nek aduh penak iki ya, neng to, Mas. Sing pripun aduh penak apa enten? Oh, aduh penake. Wah, kuwi tunggale ngene lho, Bos. Oh. Ya ya ya ya. Lah ngono to, dadi. Ya tambah alis aduh penak piye nek badhe. Hmm. Lah, aku pengen ngero nek sampean lho kaya apa reaksiku lho kaya apa. Pamane kesandung, kesandung pamane kesandung. Hmm. Aduh. Oh, iki watune ah, hmm. ah, gumun. gede. Terus pamane aduh gumun, aduh gumun. Aduh Aduh. Bah, iso kaya ngono to. Be be be be be. Sas sas Pamane aduh, aduh penak, aduh penak. Aduh. Lah nyapa. iki nyapa Masuk, Dik. Kok ije ae tak kok. Ayo. Sik, iki tak tanting saiki. Okay, Jadi Mas Percil itu tidak cenderung ke olah vokal Banyuwangen. Oke. Aku pengen roh Mas Percil ki bawa tembang sing penak. Gandrung karo Mbak Hen. Lah mm-hmm. no. Kesageten. Hmm. Iki Wirasoro iki peduat ta karo. <laughs> Blendi Mbak Elis mau alah. Suarane percil niku nek lekas gelem nyuwara, walalah moro tuane disuarane setruk kok. Eh, Angkrek tenan wong sehat barang kayak manusik sing. Seto Mbak Elis mang lek muni aduh penak piye Mbak? Lah kok kon baleni? Kok baleni meneh to Pak. Aku ora patek ngrungokne lho. Bah, bah, bah. rekaman anu rekaman Waduh loro gresik. Aku kok aku kan yo rada perhatian karo sampean. Ah. Aku pas aduh penak sampean kok ngempet ngene nyapa? Sopo lho? Lah aku meneng ning kene dengan tegaknya kok ya. Lah temu sampean langsung mara rono. Mara rono terus. Nyapa? Nyapa? Keri. ini wong muni aduh nek keri dik. Awakmu nyapa? Imanmu ora kuat marai. Lah awakmu? Sampean kuat ya? Ya jelas kuat aku. Muni aduh. Aduh. Oh. apa-apa bareng. Iki sik aduh lara lagi. Ayo ayo ayo ayo ayo. Apa kita tembange Mas? Lho lho lho. Jenengan nyuwun napa? pocong Masku Mambang, Mas Gatro, Sinom, Asmarandono, Kinanti. Apa? Dandang gula mawon. Dandang gula. Kelapa terus barang wis heeh. Dandang gula Dandang sing Semarangan apa sing biasa? Biasa. Biasa mawon. Biasa gendok. Ya, guyu anu. guyu. Pelok napa silindro? omong Lho ya pelok no. Dandang kula ki pelok lho Pak. Pelok barang apa pelok pengasih omong ngono lho. Ya pengasih. Pengasih oh, tenan. Pengasih. Terus diganti-ganti lho nggih. Mboten.